O'tgan darsimizda Mo'g'ullarni islom diyoriga shiddatli to'fon kabi bo'lgan hamlalarini o'rganayotgan edik. Xo'p, shunday qilib Xorazmiylar davlati mo'g'ul tatarlarining qo'lida tugatildi, lekin avvalambor Xorazmshoh va uni lashkari qodir bo'lgancha Alloh subhanahu va taoloning yo'lida islom diyorlarini va ahli islomni difo qilib o'zini qurbonliklarini berib Alloh yo'lida jihod qildi va undan so'ngra Jaloliddin berdi va uning lashkari agarchi Jaloliddin Manguberdi ba'zi bir umrining oxirida fosiqlik va fojillik amallarni qilgan bo'lsa-da, umrini tohirgacha Alloh subhanahu va taoloni yo'lida jihad qilib, o'zini bir haqiqiy islom rijollaridan ekanligini ko'rsatib namuna bo'lib berdi. Va undan keyin uni lashkari Xorazmiylar qayerda bo'lsa ham va kimning itoatida bo'lsa ham qurollarni qo'ymasdan Alloh subhanahu va taoloni yo'lida janglarini davom ettirishdi. Xususan ular 642 yillari Solih Ayyubni Misr valisini itoatida bo'lib, uni qarshisidagi fransuzlar bilan bo'lgan Solih Ismoil Dimishq valisi va Kurk valisi Nosir Davud e, va Himas valisi Mansurlarga qarshi qattiq jihodlar janglari olib borishib, hattoki ana shu yili fransuzlardan bir kunning o'zida 30 mingini qatl qilishib, ulardan ko'plarini va shuningdek musulmon xoin kofirlar bilan birga bo'lgan valilarni ham ushlab, ularni o'zlarini amirlari Solih Ayyubni oldiga jo'natishgan ham, ya'ni ular o'zlarini mana shu jihodlarini to'xtatmasdan Misr diyorlarida, Shom diyorlarida olib borishgan. Nainki bizlarni bobolarimiz kabi rus bosqinchilari bostirib kelishganda ular bilan turishib, shahidlar berishib, qurbonliklar berishib va toqatlari yetmaganda yana biz kuch to'plab kelamiz, yana biz diyorlarimiz qaytarib olamiz deb quruq gaplarni aytib ketishib, dunyo ilinjida, dunyo muhabbatida o'zlarini va zurriyatlarini zoya qilib, turli bir mintaqalarga, mamlakatlarga tarqab ketishdi. Xorazmiylar davlati tugatilgandan keyin Mo'g'ul tatarlar davlatining hududlari g'arb tomonga kengayib, ular Erondagi Ismoiliya firqasini yerlarigacha va shuningdek Bag'doddagi xalifa Mustansir billah va undan keyin uning o'g'li Mustasim billah bularni hududigacha yetib bordi va bular Xorazmiylarni davlatini qulatishgandan keyin janglarni to'xtatishmadi Mo'g'ul tatarlar. Lekin bu janglar Bog'dodni ishg'ol qilishligi uchun katta miqyosdagi janglar bo'lmadi. So'ngra 651-yili Mo'g'ul qo'shni katta bir quvvat bilan va juda kuchli tayyorgarlik bilan Mag'rib tomonga, ya'ni Ismoiliya toifasini yerlarni bosib olishligi uchun va shuningdek Bog'doddagi xalifani yo'qotib va uni yerlarini bosib olishligi uchun 200 ming askar bilan Halaku boshchiligida qo'shin yo'lga chiqadi va ular Turkiston yerlaridan o'tib Mavron nahriga yetib kelishadi. Va ular juda ham bir ko'pliklardan va qattiq bir tayyorgarliklar bilan kelishayotganligi uchun asta-asta sekin kelishadi. Va 653-yili, ya'ni 2 yildan keyin Halaku xalifa Mustasim billohga xat jo'natadi. Lekin bu xat xalifa uchun juda ham bir sharmandalik va ayanchli bir holatga tushirib qo'yadigan xat edi. Chunki xalifa mana shu mo'g'ul tatarlari islom diyorlariga bostirib kelgandan to Xorazmiylar davlatini qulatgungacha va undan keyingi xalifaga Bag'dodga bostirib kelgungacha bo'lgan yillar davomida xalifa bu islomiy diyorlar haqida, bu diyorlarni difo qilish haqida yoinki bu diyorlardagi chekilayotgan dod faryodlar va to'kilayotgan qonlar, musulmonlar himoyasi bular haqida keraklicha fikr yuritmagan va buning uchun harakat qilmagan va shuning uchun xor zalil bo'lib bir mushrikdan uni sharmanda qiladigan xat oladi. Hatto halaku xalifaga biror bir shart yoki biror bir taklifsiz taslim bo'lishlik. Agar taslim bo'lishlikka rozi bo'lsa, o'zini kuchini, Bag'doddagi kuchini mo'g'ullarga jo'natishligi to'yinki ular Ismoiliyaga qarshi ularga yordamchi bo'lishdi. Ya'ni musulmonlar xalifasi o'zini diyoriga qarshi mushriklarga yordamchi bo'lishlik kerak, musulmonlarga qarshi yordamchi bo'lishlik kerak. Albatta buni sababi o'zi bo'ldiki, bu mushriklarni o'z vaqtida daf qilmaliganligi sababli mana bunday bir sharmandalik kuni tushib, mushriklar mana bunday xat yozishlikka jur'at qilyapti. Vaholanki o'zidan avvalgi o'tgan salaflari, xalifalari ular mushriklarga, kofirlarga ya kalbar rum, e rum itlari deb xat yozishar edi. Ana shu Hatta yana shunday tahdidlar bor ediki, fa ida fa'alta zalika fa inna muwafaqatakum satuhmad. Agar sen mana shunday qiladigan bo'lsang, seni bizlarga muvofiq bo'lganliging maqtaladi. Va xidmatukum safa tuqaddar jayida. Va sizlarni xizmatlaring yaqinda juda ham taqdirlanadi. Va la fa tabqa lakum arazikum va aslihatukum. Va sizlarga sizlarning yerlaring وقرى أسير هالارين قلادة ولكنكم إذا تهاونتم في امتثال الأوامر لكن بيروك sizlar buyruqlarga itoat سوس suskashlik لديهم بوسلارين ولم تبدي احتراما لغرض الذي طالبتكم به هذه الرسالة فإننا عندما نفرغ من أمر الملاحدة سنعود ونتوجه إليكم وسيقع عليكم وعلى أراضيكم ومساكنكم ما سبق وجر عليهم Ushbu risola, ushbu xat talab qilgan g'arazlarga sizlardan bir hurmat ko'rinmasa, bizlar bu mulhidlar, ya'ni Ismoiliyalarni ishidan bo'shaganimizdan keyin biz qaytib kelamiz va sizlar tomonga yurish qilamiz. Va sizlarga va sizlarning yerlaringa va sizlarni turar joylaringa ularga tushgan musibatlar tushadi deb tahdid qildi. Xo'p, xat Bag'dodga xalifaga yetib kelganda xalifa bunga haqiqiy xalifaga yarashadigan javob berdimi yoinki qo'rqoqlar va beg'ayratlar javobini berdimi deyilganda xalifani uzoq yilgi ayshi ishrati musulmonlarni holatidan beparvoligi uni hali san javobini o'qiysan emas ko'rasan degan javobni o'rniga lashkar jo'natalmasligidan uzr so'rab, halakuga sovg'a salom bilan haj javobini jo'natishligi xalifani qanday darajaga borib qolganligini tushunsa bo'ladi. Va shuningdek bu javob xatidan bilinadiki, xalifalik juda ham zaif bir holatda va nochor holatda va shuningdek o'zi Mu'tatar jangi behosdan bo'lmayapti. Balki bu mo'g'ul tatarlar jangi deyarli 40 yildan beri davom etib kelyapti. Va shuningdek, Halakuni bu xatni yozishligi uni Bag'dodni bosib olishlikka chiqqandan 2 yil keyin bo'lyapti. Lekin Bag'dod xalifalik hanuz tayyorgarlik qilmagan. Qanday ham tayyorgarlik qiladi? Xususan xalifa va u bilan birga bo'lgan vazirlar Bular g'ino eshitishlik, ashulla eshitishlik, aysh ishrat qilishlik, bunga mashhur bo'lib ketishgan edi. Hattoki mashhur bir voqea Musanna amiri Badruddin Luludan xalifa unga bir xonanda guruhni jo'natib yuborishligini so'rab xat yozadi. Xuddi ana shu paytda bo'lsa, halaku Bog'dodni muhosara qilishlik, uni bosib olishlik uchun Badruddin Luludan manjaniqlar va muhosira asboblarini so'rab haj jo'natadi. Shunda Badruddin yonidagilarga aytadiki, bu ikki talabni qaranglar. Mushriklar sultoni, qo'mondoni qurol asliha so'rasa-yu, musulmonlar xalifasi jang paytida ashulachilar, xonandachilar guruhini so'rasa, islomga yig'ringlar endi deb aytgan gapi mana shu xalifani jangga qandayin tayyorgarlik qilayotganini tushunsa bo'ladi. Endi xalifa shunday bo'ladigan bo'lsa, xalifadan boshqa ularning valiylari va uni amirlari qanday bo'ladi? Ulardan Karmon valisi hokimi musulmon Qutbiddin Muhammad o'zini katta bir quvvatini mana shu halakuni bayrog'ini ostida Ismoiliyaga qarshi jang qilishlik uchun lashkar jo'natdi. Lekin bu ajablanarlisi emas edi. Chunki xalifa barchani mana shu kunga solib qo'ygan edi. Hop, so'yra halaku Ismoiliya tarafga qarab yura oldi va ularni shaharlariga va qalalariga hujum qilib muhosara qildi. Hattoki Ismoiliya amiri Xurshoh uni halakuga taslim qilishlikka majbur bo'ldi va bu 654-yilning oxiri edi. Halaku Ismoiliyani qo'lga kiritgandan keyin endi Iroqqa xalifa tomonga yurish qildi. Hamazon yetib kelganda u ikkinchi xatini jo'natdi. Bu xat juda ham bir kibr va mammanlik bilan to'lgan. Bunda xalifani osiylik qilganligi va lashkar jo'natmaganligini ma'lumot qilib va uni uzurlari qabul emasligini va shuning uchun Bag'dodni xalifa o'zini o'g'liga topshirib, hali kun oldida javob berishligi kelib, yoinki biror bir vazirini jo'ratishligini so'raydi va shaharni o'rab turgan qo'rg'onlarni buzib tashlashlik va shaharni o'rab turgan handaqlarni ko'mib tashlashlik bu shartlarni qo'yadi. Ya'ni hozirgi kundagi musulmonlarni qurolsizlantirish, musulmonlarni taslim qilishlik shartini qo'yadi. va bu mushriklarni kofirlarni ana shu davrdagi bir talabi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qachonki qurol ularni qarshisiga ishlamay tursa, qachonki qurol o'zini haqqini ado qilinmasa, mana shunday kofirlar bu jur'atga boradi. Va bu bizni davrimizda ham o'zini musulmonman degan mana shu posholarda ham ko'rindiki, xohu Saddam bo'lsin, va xohu Qazofi bo'lsin, bular musulmonlar qurollarini, musulmonlar quvvatini islom uchun ishlatishmadi va bularni qurolni qo'yishligini, davlatni topshirishligini ular talab qilishdi kofir mushriklar va bunga ular rozi bo'lmaganida ularga qarshi jangga chiqildi. Lekin o'z vaqtida ishlatilmagan qurol, o'z vaqtida ishlatilmagan kuch keyin kech bo'lganidek bular har qancha endi o'zlarini bir musulmon qilib ko'rsatishsin, hattoki ular jihodni e'lon qilishsin befoyda bo'ldi va nihoyat ular xor zalil bo'lib qatl qilinishdi. Endi xalifa mustahsim bo'lsa, Halakuga o'zini javob xatini jo'natdi, lekin javob xati bir-biriga qarshi iboralar. Ya'ni u xatdan na mukammal bir tahdid, unga qarshi jang qilishlik tushuniladi va undan mukammal bir taslim bo'lishligini tushuniladi. Chunki mukammal taslim bo'lib qo'yay desa, xorzorlik va shuningdek nom g'ururi ham shlab turibdi. Jang qilay desa, jang qilishlikka yaroqsiz bir xalifa bo'lib qolgan edi. Unda u mustaqsim musulmonlar quvvati hech ham yengilmaydi. Musulmonlarning hammasi mo'g'ul tatarlarni qarshisiga kurashlikka tayyor bo'lib turibdi degan iboralar bor-ku, lekin erkakchasiga seni ko'rsatib qo'yaman. kimga jur'at qilyapsan degan gaplari umuman ko'rinmas edi. Va shuningdek unda Mustasim mushrik halakuga nasihat qiladiki, tinchlik ovoziga quloq solgin, tinchlik bitimiga quloq solgin, mendan ketgan yerlarga qanoat qilgin, o'zingni davlatingga qo'shib olsang bo'ldi degan bir iboralarni ham ishlatar edi. Va shu bilan birgalikda u sovg'a salom jo'natib, ya'ni nimani xohlayotganligini bildirib qo'yardi. Xat Halakuga yetib borganda Halaku xalifa elchilarini haydab solib va ularni sog'a somlarini irg'itib tashladi. Va xalifaga 3-chi qattiq bir tahdid bilan xat yozdiki, men chumoli va chigirtkalardek lashkarni sen tarafingga tortib boraman dedi. Endi Mana shu kunga xalifani tushib qolishligiga sabab bo'lgan bir omillarga qaraydigan bo'lsak, avvalo siyosiy, askariy, ijtimoiy, iqtisodiy taraflariga qaraydigan bo'lsak, siyosiy tarafdan Abbosiylar xalifaligi oxirgi paytda o'zlarini saroy eshiklarini berkitib qo'yishgan va qattiq qo'riqlashtirib qo'yilgan va shuningdek omma xalq tursin, xos bir insonlarga ham xalifa bilan uchrashlik juda ham bir mushkul bo'lib qolgan va shuningdek xalifa odamlardan bir ajragan holda yashar edi. Hattoki ana shu Musta'simni otasi xalifa Mustasir billoh vafot topganda ham uni na ahli bayti na xalq uni vafot topganligini biladi, balki ular mukammal bir 2 kun o'tgandan keyin bundan xabar topishadi. Ya'ni mana shunday bir o'zlarini xalqdan, rayiyadan ajratib olishgan edi. Mustansir billoh vafot topgandan keyin Mustahsin billoni uni vazirlari o'zlariga xalifa qilib saylashadi. Xalifalikka buni saylashganda Mustahsimni zaifligi va xalifalikka yaroqli emasligini bilgan uni qarindoshlari bunga e'tiroz bildirishadi. Lekin uni qo'riqchilari va shuningdek uni vazirlari hammani bay'at berishlikka majbur qilishadi va bay'at bermaganlarni zindonlarga tashlashib, ularga ovqat va suv berishlikni man qilishadi to bay'at qilishgungacha majbur bo'lgan hollarda. Mustahsin bo'lsa, mana shunday bir odamlarni majbur qilinib bay'at qildirilgan xalifasi bo'lib, bu juda ham bir zaif, juda ham tajribasiz, boshqaruvni bilmaydigan bir xalifa bo'ladi va bu xalifalikka o'tirgandan keyin ham jihod va iedod va tashqi va ichki xatralarni oldini olishlik, lashkarni harbiy ishlarni kuchaytirishning o'rniga mana shu g'ino, ashulla va ayshi ishrat buni orqasidan ketadi. Xo'p, askariy tomondan ham oladigan bo'lsak, askariy tomondan olishligimizdan oldin uni mana shunday bir tajribasizligi, soddaligidan u o'zini oldiga Rafizi, ya'ni Shia ibn Alqamini vazir qilib olishligi bu uni mana shu askariy tomondan juda ham zaiflab ketishligiga sabab bo'ladi. Ibn Alqami Shia mana shu Mu'tatalari Bag'dodga bostirib kelishligidan oldin Shia va sunniylar o'rtasida qatta jayna bo'lib turardi. Bundan Ibn Alqami juda ham ya'ni shiyalarni kalta yeyishligidan bu qanday qutulishligini yo'lida payda bo'lganligi uchun bu sunniylarning qarshisiga rejalar, ishlar olib borishni boshlagan bo'ladi. Lekin bu vazir bu vazir haqida yaxshi gumonda bo'lib, unga ishonib qoladi. Vaholanki har bir inson, har bir amir yaxshi gumonda bo'lishligi kerak, lekin hushyor ham bo'lishligi kerakki, har bir berilayotgan takliflar, har bir berilayotgan maslahatlar bular tagida yaxshilik bo'lmaydi, yaxshilik xohlanmaydi, balki uni tagida g'alamushlik, yomon fikr ham, yomon reja ham bo'ladi. Xo'p, mana shunday maslahatlar berib, u Mustasimning otasi Mustansib billoni davrida bo'lgan 100 ming lashkarni ularni sarf xarajati ko'p bo'layotganligini bahona qilib, avvalo ularni sarf xarajatini kamaytirishlik, so'ngra ularni adadini kamaytirishlik, ya'ni oxir oqibat 100 ming lashkarni 10 ming lashkarga tushirib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni xalifa 200 ming lashkarni muqobilida 10 ming lashkar bilan qolgan bir bechora xalifaga aylanib qolgan bo'ladi. Agar xalifaning holati shunday bo'ladigan bo'lsa, oddiy xalqni, mazlumni holati qanday bo'lishligi bu ham bizga ma'lum bo'lyapti. Baytul mol mana shu xalifa va uni ayollarning o'rtasida kulini ko'kka sovurilgan, shuningdek mamlakatga tabiiy ofatlar kelgan, suv toshqinlari bo'lgan, qahatchiliklar bo'lgan, narxlar oshib ketgan, oziq-ovqat yetishmasligi mana shu kunga kelib qolgan edi. Hop 656-yili mana shu Halaku bilan Mustahsin billoning o'rtasidagi muammo yechilmagandan keyin musulmonlar xalifasi qaror olishlikni o'rniga mushriklar rahbari halaku Bag'dodga hujum qilishlikka qaror oladi. Va bu o'zini 200 ming lashkari bilan shuningdek o'zini musulmonman degan faylasuf Nasiriddin Tusi yordamida ya'ni o'zini halakuni eng bir yaxshi maslahatchilaridan bo'lgan Nasiriddin Tusi yordamida va shuningdek Sheroz amiri yordamida qo'shin Muharram oyida ana shu Bag'dodga yetib keladi va unga Musanna amiri Badruddin Lulu ozuqat, sovg'a salomlar bilan yordam qilib turadi, ya'ni musulmonlarni xalifaga xiyonati ham davom etadi. Bular ana shu munofiqlarning sifati bilan sifatlanib, yaquluna naqsha an tusibana da'ira, ya'ni ular bizlarga bir musibat yetib qolishidan qo'rqamiz deb ya'ni bizlardan ham holimiz xalifamizni holidek bo'lib qolmasin deb ular o'zlarini sadoqatlarini mana shunday ko'rsatib turishadi. Shuningdek, jangi qo'mondonlardan xalifani lashkaridan Oybek Halabi va Sayfiddin qilichlar bular chiqishib o'zlarini halaku xizmatiga shaylashadi. Xo'p, jang bo'lyapti. Jangni tafsilotiga to'xtalmoqchi emasmiz va shuningdek xalifani mujohidlari o'zlarini qurbonliklarini va o'zlarining bahodirliklarini ko'rsatganliklariga ham balki bu yerdagi muhim nuqtalarga qaratmoqchimizki, ana shu jang qizayotgan paytda halaku musulmon lashkarini ma'naviyatini, ruhini tushirishlik uchun xatlar yozib, ularni o'qlar bilan otib yetkazishlikni buyuradi. U maktubda shundayki, إن السادة والعلماء والقساوس والمشايخ والأشخاص الذين لا يقاتلوننا كل أولئك لهم الأمان من عندنا Bunda yozilganiki لار olimlar va shuningdek nasoralarni obidlari, shuningdek shayxlar va biz bilan urushmayotgan kishilar bularning hammalariga biz tarafimizdan ularga omonlik beriladi degan xatlar بتلجان edi. Ya'ni bu ayni bizni davrimizdagi lashkar bilan ulamolarning o'rtasini, lashkar bilan mujohidlar bilan omma xalqning o'rtasini ajratishlik, ya'ni navbat va navbat hammani qilishdan o'tkazishlik uchun qo'llanilgan bir chora edi. Buni tushunmaganlar ana shu davrda ham tushunmagan va hozirgi davrda ham tushunmaydiki, bu bo'layotgan janglar faqatgina bir jangari bir mujohidlar bilan bo'lyapti yoinki bu janglar qaysar bir toifa bilan bo'lyapti. Tinch omon ularni bergan omonligi bilan yashab yursa, keyin bu masalalarni hal qilsa bo'ladi degan tushunmagan kimsalarga bu xatlar bo'lgan va bo'lyapti. Hop, janglar bo'lib, lashkar zaiflashib, hattoki lashkar tugadi ham va mo'g'ullar xalifani saroyini o'rab olishdi. Xalifa bo'lsa jang rejalarini tuzatgan holda emas, balki mana shunday bir qattiq kunda ham hayot mamot lahzalarida ham u o'zini jinnligini tark qilmagan, ya'ni raqqosalar uni oldida raqs tushib berishayotgan payti edi. Ana shu paytda Mo'g'ul tatarlarini o'qlardan bir o'qi xalifaning saroyiga tushadi va bundan xalifa bezotalanib ketadi va u o'qni olib kelishganda unga bitilgan ediki ida aradallohu infata qazoihi va qadarihi salaba zabil uquli uqulahum agar Alloh subhanahu va taolo o'zini qazoi qadarini amalga oshirmoqchi bo'lsa aql egalaridan aqllarini sug'urib qo'yadi degan bitik bitilgan edi shunda xalifa buni chorasini ko'radida ya'ni chorasini ko'rishligi lashkarga o'zi nima bo'ldi mag'lubiyat kelib qoldimi? yoki yana ham bir difoni kuchaytiringlar deyishdi o'rniga u ehtiyot bo'lib turishligini, ya'ni kayfi safosini ketib qolmasligi uchun bunaqangi o'qlarni to'sib turishlikni va saroyga yana ham ko'proq pardalarni idishlikni buyuradi. Ya'ni buni mana shunday bir kuyga tushib qolishligi buni ko'p yildan beri fisq fujur bilan shug'ullanib kelayotganligiga dalolat qiladi. So'ngra uni vazirlaridan Ibn al-Qami Shia o'zini ahli ayoli o'zini qo'l ostidagilari bilan halakuni oldiga borib, u bilan pinhona bir rejalarni tuzib keladi. Xalifani oldiga kelib nasihatgo'y bir vazir sifatida unga maslahatlar beradiki, halaku sizni xalifaligingizda qoldirmoqchi va shuningdek qizini sizni o'g'lingizga bermoqchi, qonlarni to'kilishligidan saqlanib, siz bilan sulh qilmoqchi. Halaku uni oldiga chiqib, sulh qiling deb unga bir nasihatlar beradi. Va shuningdek bunga bizni hojamiz javob berishlari kerak. Chunki bunda musulmonlarning qonini saqlab qolishlik bor deb bunga bir oqilona maslahatlar beradi. Bu maslahatni olgan bechora xalifa o'zini farzandlaridan 3 kishini va shuningdek 700 ta qozilar, ulamolar va o'zini vazirlaridan mana shu sulhga guvoh bo'lishliklari uchun olib halakuni oldiga boradi. Shunda halaku bilan uchrashlikka faqatgina 17 kishi bilan ijozat beriladi. Xalifa halakuni oldida turgandan keyin uni bir juda ham haybatini ko'rib va zolimligini ko'rib tili kulol bo'lib qoladi. Keyin xalifani ana shu yerda ushlanadi va u bilan birga kelgan barchani birma-bir qilishdan o'tkaziladi. So'ngra xalifaga buyruq beradiki, borib hammaga buyruq bergin Bag'doddagi mujohidlarga qurollarini tashlashliklarini. Keyin xalifa bilan birgalikda mo'g'ullar xalifani qo'riqlab xilofat markaziga Bag'dodga saroyiga kirishadi va shuningdek xalifa ularga tilloyu javharlar, xazinalarni birma-bir ko'rsatib berib turadi. Saroyni olishgandan keyin Bag'dodni mukammal ishg'ol qilishgandan keyin halaku xalifani qatl qilmoqchi bo'ladi. Shunda xalifani maslahatchilardan, ya'ni o'zini musulmonman deganlar go'yoki xalifani qonuni yerga to'kilishligi juda ham bir yomon oqibatlarga olib keladi. Xalqning g'azabini qo'zg'atib, qattiq bir inqiloblar bo'lib ketadi degan maslahatlarni berishib, xalifani bir teridan yasalgan qopning ichiga solib, uni tepkilab o'ldirishlikni maslahatini berishadi. Lekin bu ularni bir masxarasi bo'lsa kerak. Chunki musulmonlarni qonini qadriga yetmagan, jonining qadriga yetmagan xalifani qoni qanday ham mazlum va mazlumalar oldida, mujohidlar oldida qadrli bo'lardi. Balki bu bir uni yana ham qiyroq, xorroq qilib o'ldirishlik bir tariqasini maslahati edi. So'ngra xalifa mana shunday tepib qatl qilingandan keyin Abbosiylar xilofati 656-yil safar oyida tugatiladi. Xo'p, Qur'onni tashlashgandan keyin Bog'dod ahli u yerdagi bo'lgan zulmlar, u yerdagi bo'lgan nomuslarni toptalishi va u yerdagi bo'lgan talon-taroshliklar, vayrongarchiliklar bularni juda ham mashhur bir qissalari tarix varaqlariga bitilgandir. Sheyx Abu Musab Suriya aytadilarki, mazluman mujtahidan fi yamil arbi'a rabi 10 safar min hadi sana. Chorshanba kuni 14-safarda mazlum bir holida uni qatl qilishdi. Xalifa ana shu kunlari 46 yoshda edi. Va buni xalifalik davri 15 yil 8 oy bo'lgan edi. Keyin ikkita farzandi qatl qilindi, uchinchisi asirga olindi va saroydan mingga yaqin qizlar asir qilib olindi. Lekin va ma adri man zalama hazal mazlum ayzon. Bu mazlum xalifaga o'zi kim zulm qildi, buni ham men tushunmayman. Hal hum tatar am hum zolim li nafsihi va ra'iyatihi. Zolimlar tatarlarmi yoinki zolim o'ziga zolim zulm qiluvchi va xalqiga zulm qiluvchimi? Subhanalloh deb taajjublanadilar. Va shunday qilib musulmonlar 6 asrdan ziyodroq vaqtdan keyin xalifasiz qolishdi. Nima bo'lganda ham xalifa xoh o'zini o'zi mana shu kuyga solgan bo'lsin, o'zini o'zi yo'qotgan bo'lsin, yoki boshqa bir sabablar bo'lsin, buni oqibati faqatgina musulmonlarga, faqatgina ahli islomga bo'ldi xolos. zolim kılar qilar tinmay qayg'urmaysan perva kılmay, dini islom hazır bilmay uygan indi ey musulmon Gaflet uykusunda kaldin, uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köparlendin, uygan indi ey musulman Ahiretini kem oylaysen, Faqat dunyodan so'ylaysan, Dünya işin hiç koymaysan Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey Müslüman Yalan gel denip Ötmez buldu ayter sözün Bes aç aç aç közün Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman Şeytan seni yenge aldı Kalbinge dünyanı saldı Müslümanca namin kaldı Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, rozi bo'lmagin mushrikka, aralashib yashashlikka, otlan hijrat qilishlikka, uyg'on endi ey musulmon. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p orlanding, uyg'on endi ey musulmon, yurma turlifna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring kaçıp ko'p uygan uyg'on endi ey musulmon. Qaymol bo'ldi nomusoring, jamla bunga e'tiboring, Kürset endi qo'lda boring, uyg'on endi ey musulmon. Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on ikkilenmey qo'lingga on jon bersang ham diningda qon diningda qol ey musulmon Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman